iman ne demek ehli bunu anlattık bunu tavsiyelendirdik sonra ikinci esas olarak kalpteki ilim ve tasdikte artma ve eksilme olur kalpteki ilimde ve tasdikte de insanda ne olur iman aynı maçta bir arada olurlarsa iman ve İslam aynı maçta bir arada olurlarsa iman kalbi amelleri, intikal, kalbi ameller bunları kapsar İslam ise zahiri ameller yani azalarla amelleri kapsar namazları ama tek başına dediğim zaman zikredildiği zaman bir tanesi biri, biri diğerini kapsar yani iman İslam demesi İslam iman demektir mesela örnek verelim şimdi Cibril hadisine bakın meşhur Cebrail aleyhisselam geliyor Nebise insan kılında Yok ey Muhammed bana imandan haber ver neden haber veriyor Nebi sallallahu aleyhi ve imandan haber verdiğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neden haber veriyor kalbi amellerden haber veriyor Allah'a inanmak melekte verdiği için bak Nebi Sassalem nasıl seçil bunları iman kalbi amellerle alakalı İslam'ı ise zahiri amellerle alakalı olarak seçil o zaman kaydedir ne? eğer İslam ve iman tek bir nokta tek bir siyasa tek bir cümlede tek bir e, bölümde gelirse iman kalbi amelleri İslam ise zahiri amelleri ama ayrı ayrı gelirlerse mesela diyelim ki bir tane ayet veya hadis sadece İslam diyor demek kaç için demek ee, İslam, İslam ile iman eğer tek başına gelirseniz İslam imanı iman İslam'ı kapsar düşün ki bir tane ayet veya hadis diyor ki iman iman kelimesi geçiyor veya İslam kelimesi geçiyor tek başına ama iman geçiyorsa bir ki İslam da buna dahil veya İslam geçiyorsa tek bir ki bunun İslam da dahil mesela e, Rahim İbni Abdülkadir hadisi meşhur İşte. e, şimdi bunun heyeti geliyor Nebi Aleyhisselam Ya Resulallah bir şey emret bununla gemide girelim ve bununla kişinin aranda diyor Mudar kabilesi Mudar köyü var kafirdir bunlar her zaman sana gelemiyoruz sıkıntı oldu sen böyle bir şey anlatsın bununla ne yapalım cennete girelim hatta e, yerimizde kalanlarımıza da tanıtıcı olarak geliyor bize yerimizdekilere de bundan haber verelim cennete girelim Nebi Aleyhisselam'lara dört şey anlatıyor, dört şeyden nehyediyor en mutlu şeylerden bir tanesi diyor ki Amin iman billahi vahdesinde bir olan Allah'a iman etmenizi emrederim diyor sonra diyor ki Nebi Sosyal iman nedir esedinin iman iman iman nedir bilir misiniz onlar diyor ki Allah ve Resul emridir sonra Nebi Sosyal diyor ki şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikan ı sara ve itâ-ı zekat ve savm-ı ramadan ve en tueddu min kumsa minen mahlet Ref iman nedir bilir misiniz diyor Ref iman şehadet, namaz, oruç, zekat Sonra ganimetten beşte birini ne yapmamız? Sevgiye ki. İman nedir dedi sonra kendi açıklıyor İman neyle teşkil Kalbi amellerle mi zahir amellerle mi? Zahir amellerle değil mi? Bak iman tek başına demek ki bitirildiği zaman ona birleşim dedi Allah Kur'an'ı diyor ki e, İnne dine indellâhu İslam Allah katında din İslam'dır şimdi bu iman yok mu bunun içinde? Ey iman edenler bölümünde ama Müslümanlar değil mi? Tamam o zaman tek başına zikredildiği zaman biri diğerini kapsar bir maçta bir araya geldiği zaman iman İslam'dır şey, e, İslam zahiri anlamlardır iman kalbi anlamlardır hatta bunu evli sünnet arasında imanla İslam bir mi yoksa ayrı şeyler mi ihtilaf mı var ihtilaf çok önemli bir ihtilaf ileride bunu tavsiye çünkü evli sünnete göre vacip olan görüşe göre tercih edilen görüşe göre iman, iman İslam arasındaki fark nedir dediğimizde iman İslam nedir? bir nasla geldiği zaman iman İslam'dan daha üstün bir seviyedir şey bir nasla geldiği zaman kalbi anlaları kaçar iman İslam söz varlığı anlamını kaçar ayrı ayrı görüldüğü zaman birbirlerini içerir tamam şimdi burayı anladık, anladıktan sonra şurayı da biliriz şurayı biliriz buraya kadar anladık mı? sorun var mı? sorun var mı? o zaman şuraya da diyeceğiz nasıl ki imanda fazla farkı derece farkı varsa artma ve eksilme varsa İslam'da da var şimdi geçen derste anladık iman derece derecedir yani bunun imanına nedir senin imanı bildir imanın iman bildir arasında derece farkı var ehlisinde göre iman artar ve eksilir tamam şimdi bunu biz anlatmıştık diyoruz ki işte nasıl imanda böyle fazilet farkı derece farkı varsa İslam'da da var İslam'da arasında nedir? Derece, derecedir. Akma ve düşürme olur. İslam'da akma ve düşürme olur mu? Ehl-i sünnete göre mi? Olur. Tamam. Mesela e, işte Abdullah ibn Amr ibn al-As hadisi olur. Nebi Sosyal ne buyuruyor? Hadiste el-Müslüman men selimel Müslümanın min lisanihi ve Müslüman Müslümanların onun elinden ve dilinden kurtulduğu kimsedir yani ne Sassan diyor ki Müslüman kimdir? diğer Müslümanlar senin elinden ve dilinden kurtuluyorsa o zaman sen Müslümansın peki Müslüman diyorum benim elimden ve dilimden hiç kurtulmuyor Müslümanlar hadi de mesela dövüyorum ee, bazen söylüyorum başından kafir mi oldum? dövmek yani bir adamı dövmek Müslümanı dövmek veya söylemek çok küfür müdür? onun İslam'ın kastetmediğini şey ayrı da küfür müdür? peki nasıl Mevlüt Hocam diyor ki İslam e, Müslümanların yani Müslüman diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden kurtulduğu için çok iyi bu da ne? evet kamil Müslüman çok iyi yani sahibi İslam kamil demek kamil Müslüman sahibi kamil bir Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden kurtulduğu için kimsedir bu şubede İslam'ın şubesinde anladın mı? o zaman demek ki bak kamil iman olayı var bunda çünkü biz diğer naslara baktığımızda bir kişiye e, küfretmek veya bir kişiyi dövmek bundan çıkarır mı? çıkarmak hatta bir, bir, insan, bir Müslüman bir Müslümanı öldürsünün çarpılmaz Allah Kur'an'da ne diyor eğer müminlerden iki tarife birbiriyle savaşırlarsa birbirlerini öldürürlerse vuruşurlarsa kardeşlerin arasını bulun doğru mu? bak e, birbirleriyle vuruşmaları halinde bile Allah Kur'an'ın onlara demek ki bundan çıkarmıyor o zaman lafları birleştirdiğimizde biz bu hadisten anlıyoruz ki kamil Müslüman ne zaman ki bu hadiste kamil Müslümanlığı anladık demek ki Müslüman'da kamil derece var kamil olmayan derece var o zaman İslam'da da ne var artma ve eksilme o yüzden diyoruz ki illa Kur'an'da veya sünnette artma veya eksilme lafının lafı olmak zorunda değil hani illa Nebi Sosa'nın iman eksilir lafını kullanmak zorunda değil çünkü veya İslam eksilir lafını kullanmak zorunda değil nasıl buna delalet ediyorsa zaten anladın mı? La muşahhası ve silah silahta sorun yok sen bunu eksilme olarak kullanmışsan bulaşın sorun yok yeter ki nasılına delalet geçen e, dersimizde ne anlattık Nebi Sallam'dan ve Allah'tan Kur'an'dan ve sünnetten ve Nebi Sallam'dan yani kastını sünnetten Nebi Sallam'dan ve Allah'ın kitabından baktığımızda imanın artma lafı kullanılıyor mu? kullanılıyor ama eksilme lafı eksilme lafı olarak kullanıyor. mu? kullanılmıyor değil mi? Ama buna rağmen ehli sünnet icma etmiştir İman artar da eksilir Neden? Çünkü diyor ki çıkarım o kalbinde e, zerre kadar iman olanlar değil mi? Canlandı. Demek ki bak iman zerre kadar inmiş yani adamlar. Demek artık eksilme olur illa eksilme kelimesini kullanmaya gerek yok Yeter ki delil ona mana olarak delalet etsin bizi bu işte İslam da böyle illa artma lafzı ve eksilme lafzı olmak diye bir kaydı yok mu? hiçbir akıl yok hiçbir e, bizden edilmiş olamaz çünkü mana olarak var mı İslam'ın eksikliği ve var en büyük örnek dedim ki bak şimdi sadaka İslam'dan mı oruç İslam'dan mı İslam'dan şimdi bir insan orucu tutmadığı zaman eksildi mi İslam'ı eksildi değil mi oruç tutmadı eksildi oruç eşittir İslam İslam'dan bir sadaka vermedi eksildi mi? eksildi yani far olan sadaka zekatı mesela vermedi eksildi mi? eksildi e varsa değil mi? kamilleşir yani bu çok açık demektir zaten o yüzden insan da İslam'da da aklında eksilme olur mu? evet ne olur? İslam'da da aklında da eksilme olur tamam buraya anlıyoruz bu o zaman ne dahil? şimdi olacak şimdi dördüncü esasını şimdi ehli sünnette imanda istisnanın hükmü çok istisna ne demek ahi şimdi biliyorsunuz geçmişteki tarifeler arasında tartışma olmuş münakaşa olmuş onun içinde ben mukaleflerin fırkalar mürciye gibi falan mesela şey. ben inşallah müminim diyemezsin diyorlar anladın mesela bir insan sana sorsa emin eminim anda sen mümin misin üzerinde şimdi tavafını deriz inşallah mümin diyebiliriz değil mi? ama müjdeye göre müjdeye tarifine göre hayır inşallah mümin diyemezsin ben mümin diyeceksin inşallahı koyamazsın sen şüphe mi ediyorsun imanından diye anladın mı? buna ne demek bu olan insanı imanda istisna yapmak caiz midir bilmiyor istisna ne demek? inşallah yani imanda inşallah caiz midir bilmiyor o yüzden kitaplarda akide kitaplarında tefsir kitaplarında e, vesaire baktığımız zaman mesela imanda istisnanın hükmüne dediğimizde hemen istisnadan aklımıza ne gelir İnşallah demek veya inşallah benzeyen lafızlar umarım demek yani umarım tamam şimdi o yüzden diyorum ki ehli sünnette o kadar çok istisna kullanan olmuş ki zaten bu istisna e, caiz olduğu ehli sünnette icmadır ama bir sürü istisna zikretmişler ve bu istisnadan kasıtlar e, lafız olarak ayrı kasıtlar var mana olarak Mesela şimdi bunları anlatacağım bunun manası şu an birisi de söz emri üminin emri mesela sen müminsin der ki mesela emre müminin inşallah kişi der ki mesela evet ben müminim inşallah değil mi? veya ne denir ne der ercüven ekûne müminim yani mümin olmayı umarım ben mesela tamam mı? şimdi bu şekilde istisna yaparak ben müminim demek caiz midir? Doğrudur. Müciye'ye göre Ebu Hasan Eşhari'nin her zaman sonra karat-ı İslam'ın müciyeler 12 tayfa bu 12 tayfa aralarında 12 tayfa 12 tayfa dışında aslında aralarında demek haklı bazı müciyeler bazı müciyeler tekfir bölümdür o konuda şimdi şimdi müciyelerle tekfir bölümler var şimdi mevzu aslında oluyor şu yani imanda istisna yapmayanlar günah mümkün çok fazla haddinden mi? fazla mürciye dışında başka şeyler var şimdi mürciyeye göre ve birçok bidat ehline göre imanında istisna yapmak ne? caiz değil neden? çünkü adamın imanı, imanı onlara göre zaten ne? adamın imanı onlara göre zaten kamil herkes şey eşitken e, tabir sahası yani yol oraya çıkıyor lazım mesela buraya olarak oraya çıkıyor e, e, Kendi zaten neden tesma yapacaksın çünkü zaten herkesin imanı kamildir istisna yapmaya ihtiyaç yok yani e, diyorlar ki işte kişi e, istisna yapar istisna şüphedir diyorlar istisna yapmaz yani inşallah demek şüphedir e biz de imanımızdan şüphe herkes kalbinde bilir imanı inanmaz anladın mı hani inşallah biz e, şüphe ne diyoruz ki e, inşallah diyoruz iman şüphe getirmez şüphe kabul etmedi o yüzden biz inşallah bilemeyiz bunların şüphesi de bu, bu şekilde yaklaşıyorlar şimdi ehl-i sünnet ise imanda istisna imanda istisna ne? yapılabileceğini şey söylüyorlar tamam imanda istisna yapılabileceğini söylüyorlar şey ancak istisnadan çeşitli katları var istisnadan birçok sebep var ki o sebepten dolayı istisna bu sebep e, kabul olarak Allah'u alem itibar sonucu mesela bazı ürünlerine göre 5 5 sebepten dolayı yani görürsün ki inşallah ben mümin derler 5 tane kasıt var hepsini talimlerinde 5 tane kasıt var şöyle şöyle selefe yani ehl-i sünnete baktığımızda yani akide kitaplarına selefin sözlerine falan baktığımızda istisnai beş şekilde görüyoruz tabi bu beş yere geçmeden önce beş yere fıkh etmek için tabi bu inşallah ne demek bu inşallah ilmi olarak böyle bir açmaya çalışalım burası yakalanır ta o zaman istisnadaki ilmi yakalanır ve mücrelerin şüpheleri def edilebilir adam sana diyor mesela bundan şüphe için inşallah onu iştahdaki manada anlarsak ilmi olarak edersek o zaman hem bunları e, ilmi olarak öğrenmiş olur hem de gelen şüphelerini defetmiş oluruz işte bu beş yere geçmeden önce bu da çok önemli bir yer var ince bir ayrıntı var burayı yakalamaya çalıştık tamam mı inşallah nedir şimdi inşallah parantez içinde sadece illa inşallah lafzı umarım ki umuyorum ki bu tür lafızlar olur inşallah örnek olur inşallah bakın Kur'an'a veya sünnete baktığımızda Arap diline baktığımızda inşallah'tan iki şey kastedilir Kur'an'ın Kur'an sünnetin dışında yani iman mevzusunun dışında bak genel olarak yani hangi mevzuyla alakalı olursa olsun inşallah'ın inşallah'ın tabir sahipse iki manası var şey kastedilir inşallah ben bir bak halik? halik. iki halik Talik yani e, şöyle demek yani umarım ki arzu ederim talep ederim yani istisna, bir talip manası var bir de tahkik manası var inşallah yani e, inşallahın manalarından bir tanesi sen inşallah diyor kişi ama yani buradaki kastını umarım inş, yani umarım ki arzu ederim ki ama bir de ne var tahkik kesinlikle inşallah der mesela şimdi örnek vereceğiz birazdan Kur'an ve sünnette inşallah kelimesi geçiyor kesinlik çağırıyor o zaman demek inşallah şüphe illa şüphe yerine geçmiyormuş anladın mı? burada müjdeler diye veririz o yüzden buraya kadar tahkikten maksat ne? kesinlik yani kişi mesela inşallah diyor bir olay konuşuyorsun arkadaşına diyorsun ki inşallah ama bu inşallah'taki kastın hani olursa olur falan şeklinde bir kesinlik buna baktığımızda iki şekilde de görüyoruz şimdi burada zaten hiçbir sorun yok hiçbir kaygıda bu maruftur mesela Türkçe'de hemen bunu kullanalım dedim ki bir tane işte teyze var oğlu da diyelim senin arkadaşın sınava girmiş okulda bir sınav olmuş annesi de okulunda bekliyor onu tamam işte çıkacak sınav nasıl geçecek tamam mı o, oğluna destek olmak için gitmiş öğrenmiş sen de biliyorsun okula, okula gidiyorsun giderken görüyorsun diyorsun teyze diyorsun mesela çocuğun arkadaşın ismi Ahmet Ahmet ne yapıyor diyorum musun sınava evet diyorsun ki mesela ee, oğlum sınavı kazanacak mı ne diyor mesela inşallah kazanır buradaki kastımı talip ifade eden inşallah mı yoksa şey tahkik ifade eden inşallah mı kesinlik mi yoksa talip mi talip yani ne demek umarım kazanır manasında talep ediyorum Allah'tan umuyorum manasında tamam bu zaten maruf bu e, Arap dil edebiyatında Kur'an'da sünnette bu bir sürü şey var bu maruf bir de kesinlik ifade eden işte burası önemli kesinlik ifade eden inşallah şey bazen bakıyorum Nebi Tesen inşallah demiş kesinliği katlıyor Allah inşallah demiş Allah'ın kendisi inşallah demiş kesinliği halde mesela ne gibi kabir duasını kabire gittiğimizde nasıl dua ediyoruz mesela işte Esselamu Aleyküm Ehlel Diyarından Allah bikum la hakum Yahumullah müstakbine minna ve müstakbine sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl kabir duası Ne demek bunun manası? Selamu aleyküm ehle diyar Ey diyar ehli, ey diyar mahlu Selam üzerinize olsun Minel mümin ve müslümin Yani Müslümanlardan, müminlerden ve Müslümanlardan Ey bu diyarın ne? Ehli Ne olsun selam? Sizin üzerinize olsun İnna inşallah bikum lahikum İnşallah biz de size kavuşacağız Şimdi ölümden şüphe var mı? Nebi sizden şüphe eder mi haşa? Nasıl böyle size inşallah kavuşacak? İşte buradaki inşallah'tan kastını şurada, şurası işte bak tahkik ifade eden inşallah değil mi? Yine mesela Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ve tedhulunnel mescidel haram inşaallah aminin Allah Kur'an'ın andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı nedir o inşallah siz güven içerisinde bahsinizi tıraş etmiş ve satmış olarak korkmadan mescid harama gireceksiniz Allah da inşallah yani Allah onlara bir vaat veriyor mescid harama gireceksiniz Allah'ın vaadi kesinlik ifade eder doğru değil mi? ama buna rağmen Allah ne dedi? inşallah demek ki inşallah'tan sadece şey kastedilmez bilmez, tarih ee, e, e bilmez, talip kastedilmez tahkik de kastedilebilir şimdi bunu öncelikle anladık mı? anladık burada bir işgal var mı? Şimdi Ehl-i Sünnet o zaman diyor ki beş yerde istisna yaparlar Yani istisna yaparken beş şey kastederler Beş şey Ehl-i Sünnet Ben inşallah derken beş şey kastederler Bu kasıtlardan dördüsü Dördü Şimdi gelecek o kasıtlar ne? Dördü talip ifade eden inşallah Bir tanesi de tahkik ifade eden inşallah yani kesinlikle ben müminim der bir yerde nedir o anlatacak bir yerde de mümin olmayı dört yerde de mümin olmayı temenni eder inşallah belki anladık mı? şimdi burayı, burayı kısaca bir anlatmaya çalışalım evet genel manayı evet kaç yerde taht, e, tabi e, kastırır? dört yerde e, şimdi dört cümle kullanır mesela dört e, kasıt kalbinden dört kasıt geçir veya dört tane kastı muradı vardır bu dört muradı ki inşallah lafı talip ifade eden, iman arzu eden demektir tamam mı? bir tanesi de ne? Tahmin ifade eder tamam mı? Şimdi o yüzden mesela siz işte imanınıza şüphe mi ediyorsunuz vesaire e, o yüzden inşallah diyorsunuz diyen insanlara bir böyle ki siz bizi kimle siz neyle ele alacaksınız yani bizi neyle yargılayacaksınız bizim kendi sözlerimizi değil mi? ağzımızdan çıkan da siz yargılayacaksınız bizimizde tasavvur edip de bir elbise oluşturup da elbiseyi bize giydirip de işte bu üzerindeki elbise çok kötü bir şekilde değil Bizim ağzımızdan çıkan lafızlarımızla Nefis ölçmek zorundasınız doğru değil mi? Yani bir insan diyor ki ya burada Yılmaz diye birisi yaşıyor hiç bilmiyorum Yılmaz'ın bilmiyorum ya bu Yılmaz herhalde çok serseri ahlaksız bir insan ha, o zaman diyor ki Yılmaz'a hüküm verdik serseri ve ahlaksız bir insan olmaz sen Yılmaz'ın ağzından çıkan mı onu yargılarsın İnci de onu yargılarsın tasavvur edip havale edip de bir hüküm belirleyip sonra bu hüküm karşı tarafa vererek değil böyle anladık o zaman diyor ki bak dönelim ehl-i bize bu beş şeyin dışında bir şey çıkarım dedi kazandım olarak girer bu aile ama bu beş şeyin dışında çıkarım hiçbir şey bulamazsınız o zaman siz bizi bize siz imanıza şüphe ediyorsunuz diyemezsiniz ya ki siz birazdan göreceksiniz ki inşallah benimle başımıza neler geliyor tamam burayı anladık şimdi şimdi burayı anladıktan sonra bir beş şeye geçiyoruz burayı iyi yakalamışım selef beş şeyde inşallah beş kasıtlar bunlardan bir tanesi inşallah. ana müminim inşallah ben inşallah müminim der ne kasteder kabul kasteder yani Allah'ın kabulü şimdi sen Allah benim imanım şu anda kesinlikle kabul etmiştir Allah katında ben yüzde bir müminim ve şu halim Allah katında cennetliktir diyebilir misin? Hmm. o zaman bu inşallah demeyenlere deriz sen mümin derken ne kastediyorsun? inşallah rahmetle bak selefin kaslarından bir tanesi kabul neymiş neymiş kabul selef neden inşallah dermiş kabul olup olmadığını bilmediği için tamam kabulü katlar yani Allah kabul etmiş midir etmemiş midir burada talifi katlar anladın mı? ilk dördü talip beşinci sayıda tahsil çıkar tamam mesela hemen selefimizden örnek verelim çünkü biz ne bizim dersimiz Kur'an sünnete bakalım imanı nasıl anladık öyle anlatalım bu safsata bir şey böyle bir şey olmaz mukarrar kılınmış selefin akidesini ortaya koyup ispatlamak bunu zaten alimler çözmüş bu şeye benzer yani önünde yemek var diyelim kuru fasulye tamam mı? her şeyle pişirmişler önüne koymuşlar hiçbir eksik yok bunda sonra sen diyorsun ki e, şu kuru fasulyeyi pişirelim veya nasıl kuru fasulye pişiriliyor onu yakalım. bu zaten önünde hadis bu mukarrar kılmış seçenek kabul görmüş tamam ee, sebep ümmetçe kabul görmüş icmaten bunu destekleyeceğini savunucu ilmi öğrenmişsin acaba selef burada isabet etmiş mi? Ehl-i sünnetin değerliyiz Ehl-i sünnetin bizim amacımız bu meseleleri yeniden tahkik edip yeniden araştırmaya çalışıp bir hükmü varmaya çalışmak değil hüküm varılmıyor son noktada onun için. senin artık amacın bundan sonra tabi olup ilimle pekiştirmek olacak meselenin ikinci olacak tamam buraya anladık şimdi İmam Ahmet ne diyor hemen örnek verelim sonuçta çünkü dedik selef derken bunlar kimler bunlar kullanmış mesela İmam Ahmet diyor ki e, Süleyman İbn Harb İnşallah İnşallahı kabule hamleder Süleyman İbn Harb ne yaparmış İnşallah lafını kabule hamledermiş kabul kasıdanmış yani deriz ki diyordu biz amel ederiz ancak yani Süleyman İbn Harb Ahmet onun lafını söylüyor biz amel ederiz ancak kabul edilmiş midir yoksa edilmemiş midir bilemeyiz değil mi? imanın içinde amel yok mu? Patladık imanın içinde amel var mı? Sen bilebilir misin Allah kabul ettin etmedi namazını kabul ettin etmedi bilebilir gerçekleştirmekten şey gerçekleştirmemekten korkmak iman derece verir değil mi? sen kamil bir iman e, yerine getirdiğini iddia edebilir misin? iman her diziyle ben tam kamil bir imanım tüm amellerimle aklımda her şeyimi diyebilir misin? işte bundan korktuğu için böyle diyemediği için ne yapar? inşallah der inşallah der bu da mesela vacipleri Allah subhanahu ve teala'nın istediği şekilde yapmamaktan yapamamaktan korkmasıdır bundan dolayı sebep ne? inşallah aklımda nasıl tarifken temenni ederim ki ben Allah katında kamil bir müminimdir ikinci manası birinci manası neydi? temenni ederim ki Allah katında kabul görmüştür çünkü inşallah manalarından bir tanesi bu az önce bunları ispatladık tamam burayı da anladık şimdi akıl çünkü bak bu insan dese ki ben müminim yapması ve burada da mutlak iman bu lafın içine giriyor mu? mutlak iman giriyor değil mi bu lafın içine? mutlak iman nedir? Allah ve Resulünün emretini bütün tarzları yapmak ve bütün nehirlerden kaçınmak sen bunu bu cesareti yapabiliyor musun? gösterebiliyor musun? ben bu şekilde bir insan diyebiliyor musun? işte şeref bundan korktuğu için diyemediği için inşallah konuştum önemli bağında, tarih bağında, tahkik bağında bir tamam mı? Böyle anladık Üçüncüsü, üçüncü şey, kahvet olasın Selef der ki ena müminim inşallah İnşallah ben müminim der Nefsini tezkiye etmekten uzak durmak Şimdi ne yapmak için? Tezkiye etmekten e, uzak durmak için Mesela ahlak Allah Kur'an'da diyor ki İnnemel mu'minun ellezine izâ zikirallahu ve bile kulübün Müminler şu kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri içkildir Ve izâ tuliyet aleyhim ayâtuhu zâdetum iman Onlara ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırıyor Ve alâ rabbinin yetevekkelun Rablerine tevekkül eder Ellezine yukunun salat ve onun arazatına hümmetikum Onlar ki namazlarını kılarlar veya diklerini şimdi ben müminim dediğim zaman bu Allah'ın benim içinde okuduğum ayeti vakıfları bu lafın içine giriyor mu bilmiyorum giriyor değil mi? çünkü Allah Kur'an'ın ayetin başında ne diyor? müminler okuyuculardır diyor peki sen bu vakıfları nasıl kendine e, yüklüyorsun? şimdi sen ben müminim dediğin zaman inşallah demediğin zaman bu nefsi tepki edin mi? Bu bir manada nefsi tepki edin mi? tepki edelim çünkü Allah diyor ki müminler böyle böyle kimselerdir sen böyle böyle diyorsan ben böyle diyorsan benim kalbimde soruyor benim imanım kamil olmuştur çünkü artar diyor ayetler okunduğu zaman vesaire bütün vasıflar bende var nefsi, nefsi tepkilerimiz caiz mi? caiz mi değil Allah kanımızla nefsimizi ne yapmayın? nefsimizi tepki Allah sana teala buyuruyor sen mümin dediğin zaman bu lafı karşı tarafı şunu yandırabilir düşün ki sen şimdi müminim dedim bu insana bir insan da şu ayeti okudu müminler şu kimselerdir ki Allah'ın olduğu zaman kalbi olur senin bu cümleni o nasıl tasavvur eder bir insan ha mümin biri demek ki bir insan şöyle bir insan Allah'ın bu zaman kalbi, kalbi soruyormuş Allah'ın verdiklerinden veriyor namazı tam kılıyor yani ikame etmek namazı tam manasıyla kılmak huşularıyla her şeyle kılmak kılır namazı zekat tam olarak yerine getirir sen böyle mümin olarak anladın mı adam seni senden mümin o yüzden seni tepkilerden kaçınmak için çünkü bir bakıyoruz Allah Kur'an'da en fasık yani İslam'dan çıkmamış ama en fasık en günahkar insana da mümin demiş en fasık en günahkar insana da mümin demiş en takvalı mutlaki insana da mümin demiş sen ben mümin dediğin zaman bu ikisini de lafız olarak kapsar mı? işte bu ikisini kapsadığı için tepki kısmında bildiği için bunun için telefondan kaçınmıştır mesela Allah Kur'an'da bazı günahlar işleyenler için kefaret söylüyor değil mi? bu kefaret ne? mümin bir köle azat etsin şimdi mümin köleden maksat imanı kamil bir köle mi? yoksa e, köle günahlar da olsa olur yani mümin köle azlayanlar da mutlaki falan onu ona azat edelim böyle mi yapmak lazım? yoksa e, imanı aslı bulunduktan sonra hangi köle olursa olsun üçüncüsü var icmaen bütün ümmet icma etmiştir ki bir insan fasıl bir köle de etse bundan çıkmadığını için o kefaleti yerine getirmiştir bak o zaman Allah ne demiş oldu en fasıl köle mümin demiş oldu ama gel gel ki başka ayette mümin ancak bunlar bunlar Allah'ın olduğu zaman katledilir bir yerde en fasıl mümin dedi bir yerde orada neden mekana göre yerine göre bunların tahkik ünlü mevzuları derin konuları meseleleri mevzuları ileride gelecek ancak burada kısaca şuna değineceğim mümin şöyle azap etsinler maksat imanın aslı bulunandadır çünkü fasık bir insan en fasık bir insan bile bundan çıkmamıştır değil mi? bundan çıkacak bir amel işlemediğindir bir fısk işlemediğindir bundan çıkmamıştır değil mi? dinin bir şöyle azap etsinler maksat imanın aslıdır ama demin okuduğum ayette müminler onlar için Allah kalpleri Allah'ın bu zaman kalpleri anlıyor şimdi Allah'ın bu zaman kalpler ürpermediği zaman sen mümin değil misin? on kere Allah dedi şimdi burada lafın için hangimizin yani kalbi öyle her seferinde ifade e, mümin, e, kamil mümin bu orada ha, o yüzden mümin lafı geniş bir kavram olduğu için kamil bir mümini de içerdiği için bu lafı şöyle metinlesi tezgah etmekten kaçınmışlar anladık mı bak yakaladık Bunda mesela e, e, i̇bn baktığımızda ibanede şey var tamam şerefli alimlerimizden der ki ikna iki yönü sahiptir sahih olur birincisi nefsi tezkiye etmemek nefsi tezkiye etmemek e, çünkü insan kendi nefsi için kamil imanın imanın hakikatlerini şahit edemez kim kendi nefsini bu hakikatlerle vasıflarsa kendisi için cennetlik olmakla razı olmuş cennetlik olmakla razı olmuş kesinlikle ibadet olabildiğini görürsünüz İbn-i Teymiye de hatta bu kısmı zikreder ve selefin çoğunun hani bir ya seleften 5 tane var çoğunun, çoğunun istisnadaki kastı bu üçüncü kısım desen ki selef istisna yaparken en çok hangi kısmı kastedilmiştir en çok istisnayı kasteden kısım hangisidir bu üçüncü kısım nefsi tepki etmekten kaçınmak için çoğu zaman bundan yapmışlar sebepten bir insan gelmiş inşallah demiş kapılarını yemiş kabul Allah katında kabul oldu bir kısım insanlar gelmiş kamil bir iman kendisini affetmesin diye bundan korktuğu için kamil bir iman olamamaktan korktuğu için inşallah demiş sebepten de bir kısımda inşallah demiş kapılarını yemiş nefsi tepkiye eden kalmış en çok bu üçüncü kısım böyle anladık Şimdi dördüncü kısım yine talim olan inşallah Şeref demiş ki Ana müminim inşallah ben İnşallah müminim der Şeref Buradaki kısımlar ne yakın? Sonuç Sonuç yani ne? Nasıl öleceğini kişi bilmediği için Şeref nasıl öleceğini bilmediği için Ana müminim inşallah da Ben inşallah müminim yani inşallah müminim olarak ölürüm hasta Dördüncü de bu tamam mı? Anladık yani kişi mümin olacak kafir olacak değil mi? Değil mi? Hadislerde maruf kaderine geçer en sonunda ne yapar kafir olur veya olur veya mümin olur tamam sonuçtan korktuğu için mesela buna baktığımızda İbn Bakta, İbane'de e, işte Ebu İsmail Eshabuni mesela Akidet, e, Es-Selef Eshabi Hadis'te vesaire bunu görürsünüz niye için gelmiş olur inşallah sonuç için akıbet için yani sonucunun ne olduğunu bilmediği için o yüzden görürsün ki selefte bazı alimler bazı imamlar işte, işte İbn-i Bakta gibi veya Ebu İsmail e, Sabi'nin gibi derler ki en mümin inşallah ben mümin inşallah der yani inşallah mümin olarak ölerim İnşallah son nedenini mümin olarak ne? ölerim kasları da neymiş? Diyormuş, değil mi? Öyle Şimdi son olarak ise son olarak ise selef inşallah da der ki emel müminin inşallah ve tahkiki kasteder tahkik kesinliği kasteder ama bu da ne? imanın aslı kimse imanın aslı olduğunu şüphe eder mi? yani bir imanından şüphe eder mi? iman şüpheye getirir mi? o zaman selef bazen da, kesinlik ifade eden bak şuraya bakalım tahkik ifade eden tahkik ifade eden inşallah kişi Allah'a kapsıdır burada da kapsı imanın aslı şimdi kişi Allah'a, Resulüne, Peygamber'e e, kitaplara inan, inanmadığını kendi bilir mi? Bilir. işte bu imanın aslı var yani ben aslen inandım tamam mı? o manada imanın aslını kastederek talik şeklinde inşallah demek küfürdür bir insan eğer imanın aslını kastediyorsa inşallah lafzında ve inşallah lafzındaki kastı talip inşallah ise bu küfürdür anladık çünkü kimse imanda şüphe edemez işte bu da mücdiyelerin e, tabir sahipse e, yani tavanın başlarına çökü noktada oturuyoruz işte. o yüzden biz diyoruz ki biz inşallah şimdi diyoruz ki ya siz imanda şüphe mi ediyorsunuz biz diyoruz ki hayır biz inşallah'taki kastımız imanın aslı ise var ee, ben müminim inşallah derken buradaki müminimden kastı imanın aslıysa talip olarak inşallah diyemeyiz demiyoruz kardeşimiz olarak kısım zaten tahkik ifade eden inşallah kastılıyoruz yani iman ettim ben müminim Allah'a Resulüne kesin inanıyorum ona bize derse ya kesin senin için inşallah diyorsun cevabı burada az önce anlattım inşallahın tahkik manası da var kesinlik ifade eden manası Allah bile Kur'an'da sünnetçili harama girerken göreceksiniz zaten inşallah demiştir Resulullah ölümden bahsederken bile mi? İnşallah demiştir onlar cemaatler inşallahın tahkik ifade ettiğini vardır o zaman sebep dört yerde talik ifade eden inşallah kullanır bir yerde de ben inşallah müminim eğer bu müminden kastı imanın aklıysa tamam tahsil kastedeceksin tahsil ifade eden kesinlik ifade eden inşallah edeceksin kalbinde talip ifade eden e, inşallah kastedersen temenni ediyorum ki küfür anladın o yüzden e, Selef bir beş yerde e, istisna yaparken böyle bir ilmi ayrımı takip için bunun hepsi müterekin sözlerinden sahabeden tabinden vesaire e, almıştı Kur'an sünnetten inşallah bu lafızlarını da ne yapmıştır zaten tahkikle talip ifade ettiğini ispatlamıştır bu istisnayı talip olarak kastetmek caiz değildir tamam Şimdi İmam Ahmet istisna e, yapılıp yapılmayacağından söylüyor İmam Ahmet'e diyor ki evet yapılır diyor evet yapılır diyor ama şüphe olmaz ama ne? şüphe olmaksızın e, ameller için ihtiyaçtan dolayı yapılır çünkü amellerini kabul edip etmemesini anlatır ki Allah katında Allah. o yüzden diyor ki şüphe olmaksızın bak da şimdi sınırına inanmazlıktan bize geliyor peki inşallah terk etmek caiz midir? şimdi bak şu beş şeyi iyi düşünün şu beş şeyi iyi düşünün beş kısmını aklınıza getirelim bir soru sorun bakın bilebilirim peki selefe göre inşallah demeden ben müminim demek caiz mi? neden? caiz eğer imanın aslını katılıyorsan inşallah ben müminim demene gerek yok çünkü zaten inşallah ne, ne için kullanmıştım ben o, son cümlede kesinlik ifade ettim değil mi? kesinlik ifade ettikten sonra bahsettik İnşallah desen ne olur inşallah demesen ne olur eğer sen iman, iman etmenin aslından bahsediyorsan kastın olsa ben iman diyebilirsin yani kesinlikle imanın aslı var bende ben iman ne ettim iman ben ne yaptım iman tamam bunu anladık inşallah o yüzden e, bir insan mesela istisna caiz mi deniyor ki istisnadan kaptırmıyor istisna caizdir ama kastın olduğuna eğer tahsil kastılıyorsan bir yerde tahsil kastılıyorsan dört yerde peki şöyle söylese istisnai tartışmak lazımdır bir yerde caizdir her ne kadar demek daha iyi diyorsan değil mi bir yerde caizdir yani sahabe bile onu inindir dememiş mi mesela değil mi Nebi Ketan Cariye onu inindir dememiş mi caizdir yani e, bunlar hepsi girer bunlar bunların hepsini girer iman yani bir insan eğer işte iman aklını hatırlıyor istisna yapmadan ben mümin demesi ne? şimdi burada bir kendi var tabi ne demek müziğe ne demek Zaten da kaldı daha da Ne olur? Ee, Burcu'ya istisna yapmaz değil mi? Çünkü zaten iman onlarda kalmış. Ancak e, bir bölüm müstesna. O yüzden bir temizli yapıyoruz. Bir bölüm müstesna. O da muvafat yani mümin olarak ölmek. Sadece bir yerde istisna yapan Burcu'ya vereceğin bir kısmı sadece bir yerde ne yapar? Bir yerde istisna yapar. O da ee, işte bizim burada iki dördüncü kısımda sayılır. O da neydi? Hani sonunda ben mümin mi öleceğim yoksa kafir mi öleceğim onu bilmediğim için inşallah doğru. Bir tek o onu kastederek müjdeyle inşallah yapan belki. Mesela onlara sorduğunda dersin ki yani neden istisna yapıyorsun? Halbuki senin iddianıza göre iman kamil değil mi? diyorlar ki mümin ölmekten korktuğunu o yüzden onlar bir yerde yapıyor tamam mı? bunu da bilmiş oluyor şimdi son esasdan ee, şöyle bir konu tekrar son nokta anlattığımız son esasdan İslam'da istisna caizdir istisna caizdir yani inşallah ben Müslümanım Şimdi görürsün bazı selam alimlerinden, yani, sünnet alimlerinden, muasırlardan mesela caiz midir yani bazılarını görsün caiz midir ama Allahu alem meşrenin ilmi boyutuna hakikatinin ilminde bu ihtilaf lafzı bir o yüzden bunu ileride biraz daha tahsil edeceğim sadece burada e, kısa e, bir şekilde anlatacağım Bu diyecek ki ana müslüman inşallah ben inşallah müslümanım caiz midir diyor ki vacih olan tercih edilen görüşe göre caizdir ama bir bir yer var orayı kastedersin çünkü bak imanda fazilet farkı var mı? var İslam'da var İslam'da fazilet farkı var mı? var çünkü İslam'ın tüm şartlarını yerine getiren üç tane getiren aynı mı? fazilet farkı var fazilet farkı olduğu için o zaman ben inşallah diyorum neden? kemali kastetmemem için İslam'da nasıl ki selefin imandaki istisna derken kastetmemem bir tanesi neydi? kalbi hani yani mümin dersen de bütün imanın şubelere giriyor sen cesaret edebiliyor musun bütün şubeleri var bende edemiyorsun o yüzden inşallah demen lazım değil mi? bir kastı oldu sebep e, İslam'da bu değil mi? sen diyor musun ben bütün zahir amelleri tam manasıyla yapıyorum işte nefsi tespih etmemek için İslam'da bir istisna yaparsın ama şehadeti kastedemezsin anladın mı? ama istisna zahir amelleri kastederek nefsi tespih etmeye babında ee, yapabilirsin nasıl ki imanda istisna caiz İslam'da da caizdir bazı noktalar hariç çünkü o noktalar bir noktalardaki lafı ihtilaftır şeref bazen caizlerin demiş ama oradaki onların o kastı bizim son çevirimiz manaradır o, o yüzden o daha ileride ne yapacak inşallah görecek ee, konuyla alakalı soru varsa alın anlaşıldı mı arkadaşlar? inşallah böyle bakıyoruz Allah'a emanet olun